Zatim, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovo sakupio u ovom baređ danu da ako Bog da nastavimo sa izučavanjem njegove uzvišene vjere, odnosno njega subhanahu wa ta'ala onako kako se je opisao svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Prošli put, draga braći i cijene sestre, mi smo spominjali jako znači, bitnu temu, a to su pravila vezana za Allahu te bareke wa ta'ala imena. I sve su to fino spomenuli, pojasnili, neću vas pitati, pitat ćemo sljedeći put ako ovdje malo zaboravite. Međutim, ostalo je znači nedorečeno po pitanju Ilhada. Znači, mi smo prošli put to malo radi vremena ubrzali pa smo spomenuli. Pa ćemo ove prilike, znači prije nego što otpočemo sa večerašnjom jako bitnom temom, znači zanimljivo, radi se zapravo koje je to najuzvišeniji Allahov tebareke ve taala ime. Ko je to najveličanstvenije Allahov subhanahu wa taala ime? Ime koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nekoliko hadisa spominje, ako rob Allaha dozove takvim imenom da će mu biti uslišano, odnosno da će mu Allah tebareke ve taala se odazvati i dati ono što traži i išće od njega. Ilhad smo kazali prošli put da je to iskretanje, izvrtanje, značenja također može biti znači nevjerstvo, kufr da ima značenje vjerstva jer od toga je riječ mulhid ateista, znači nevijenik onaj koji negira Allaha tebare kvetana i kazali smo e, govorim na taj mir rahimahullah gdje kažu akidatu vas tije znači njegovom poznatom dijelu koji obrađuje znači Allahova svojstva i kaže mi ne činimo ilhad u Allahovim tebare kvetala lijepim imenima niti to činimo u njegovim ajetima Pa smo spomenuli, znači, da ilhad u Allahu i tebare kevetala ajetima, znači kako, odnosno u njegovim lijepim imenima, kako to može biti. Znači, kako to može čovjek dozvoliti sebi da izvrne ili is, i iskreće Allahu i tebare kevetala značenje njegovih određenih imena ili znači u potpunosti njegovih svih imena kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao. Pa smo kazali da postoje neke vrste ilhada, a to je da negiraš neko od Allaha i Tabareka ve Ta'ala lijepih imena. Znači, ime koje Allah subhanahu wa ta'ala sve pripisuje i opisuje sa svoje prve toj knjizi ili sunetu poslanika sa Allahom alijih i vaseleme, ti sebi dopustiš neuzubila da negiraš takvo, takvo znači ime i to je znači vrsta ilhada, iskretanja, izvrtanja, pa ćemo kazati posle kakav je hukm propu za takve. Isto tako se može desiti, znači od vrste ilhada, da Allahu Tebare Kvetala potvrdiš ime koje je on, Subhanu Vatala, kojim se on nije opisao svoje plemenitoj knjizi, niti sunetu poslanika sa osana. Znači da kažeš Allahu bez znanja i nadali smo dokaze za to. Zatim smo spomenuli, znači da se može desiti da potvrdiš Allahove Tebare Kvetala ime, ali da negira svojstvo koje ime to sadrži. To je treća vrsta, znači ilhada potvrdiš Allahu subhanahu wa ta'ala znači ime As-Sami, eh, onaj koji sve čuje, ali negira znači svojstvo sluha. Da Allah te barek vetala čuje, da mu ništa nije znači skriveno, znači tajni javni šapat. On subhanahu wa ta'ala čuje. Zatim smo kazali da je od vrste ilhada Allahu te barek vetala lijepim imenima i ta da potvrdiš Allahovo ime i svojstvo, ali kako, na kakav način, da to poistorijetiš sa svojstvima i osobinama stvorenja. Ne bila da kažeš, znači, Allahova ruka je poput naše ruke, Allahov vid je poput našeg, znači, vida, njegov služe poput našeg sluha, i to je, znači, vrsta ilhada. I peta vrsta, da Allaha te bareke ve ta'ala, znači, od njegovih lijepih imena uzmeš ime i da da nazoveš neko lažno božanstvo, kao što su mušici Mekke točili i prošli put su spomenuli. Znači, to je pet vrsta ilhada u Allahim Tebare Kvetala jednim imenom. Međutim, kakve su vrste ilhada u Allahim Tebare Kvetala ajetima? Prošli put su, znači, pojasnili i kazali da postoje dvije vrste, znači, ajeta. Veliki je Allahim Tebare Kvetala znakova, pa smo kazali prva vrsta su kosmički ajeti, a druga zakonodavni ajeti znači kosmički koji govori o stvaranju nebesa, zemlje, znači e, kosmosa i svega onoga što sadrži poput sunca, mjeseca. Pa smo naveli znači mnoge druge dokaze koji ukazuju na to da je on subhanahu wa taala zaista taj koji stvara, Halik, koji je stvorio znači sve. Kako se može znači desiti ilhad u ovoj vrsti znači ajeta? U ovoj vrsti znači Allahu e, te bareke ve taala veliki znakova prije svega da to pripišeš nekome drugom mimo, mimo njemu subhanahu wa ta'ala znači da tvrdiš da je neko drugi to stvorio da je neko drugi to po, znači, učinio, postavio na takav određen način to je ilhad nevjerstvo nevjerstvo odnosno širk u tom postupku znači da to pripišeš nekome drugom ili druga vrsta da kažeš da je on subhanahu wa ta'ala imao saučesnika dok je to stvarao Znači nije sam. I to je znači ilhad u toj vrsti Allahovi te bareke ve taala veliki znakova. I treća vrsta jeste da kažeš da mu je neko pomogao u tome. Znači on subhanahu wa ta'ala može sam to sve učiniti, ali nije sam učinio, nego je nekoga pomogao u tom stvaranju. I to je znači isto tako ilhad u tome. Osama je znači treća vrsta ilhada, a to je ilhad u Allahu i tebareke ve ta'ala, znači ajetima koji govore o propisima vjere. Znači šarijaskim ajetima, propisima vjere, zakonodavnim ajetima. Kako se može desiti u tim ajetima, znači ilhad. Prije svega da negiraš neki od ajeta Allaha tebareke ve ta'ala. Znači ajet iz Kur'ana, da ga negiraš, da kažeš nije to Allah tebareke ve ta'ala kazao. Nije on to kazao, znači nije on to rekao. To je ilhad. Zatim, da negiraš neku vrstu značenja koje sadrži ajet u sebi. Poput, znači, priče ili kazivanja kuranskih mnogih o narodima drevnim ili, znači, o, o vlasicima slona, da kažeš ajeti takvi kakvi jesu, su istina. Ali to sa vlasnicima slona nije to tako. Znači, negiraš, ajte potvrđuješ, jes, tu je Allah te barek vatela kazao. Međutim, priču, suštinu priče, da su bili vlasnici sklona, da su krenuli, znači, na kabu, na rušenje kabe, to negiraš. I to je ilhad u tome. Zatim, da izviniš nešto od značenja, od značenja e, nekih određenih ajeta, poput, znači, Allah te barek vatela svojstava, kojima se on, subhanahu vatela, opisuje, Ar-Rahmanu ala ar-Arši stava, da se milostivi uzdigao izlad iznad arša da izmijeniš riječ znači ovdje steva uzvisit uzdignut da dođe sa drugom riječu da kaje što znači iz teula za gospodarite pa ispane značenje da je Allah Žešanu za gospodariju aršom odnosno ispane značenje da je već neko bio taj koji je bio iznad arša pa je Allah Tebare koji je tada došao u sukob sa tim određenim i nadvadao i zagospodario ti maš. Tako znači da je to jedno od opasnih stvari ilhada u Allahom i Tebare Kvetala ajetima. To je bilo ukratko znači o svemu tome i sve ove vrste ilhada koje smo mi naveli su opisane u kuranskom ajetu gdje Allah što kaže Valillahi lesma ul husna Znači zaista Allah Tebare Kvetala posjeduje lijepa, lijepa imena Fadu'uhu biha i vi ga dozivajte takvim imenima vozari lazina yulhiduna fi asma'ihi i klonite se svakog onoga koji iskreće, izvrće, negira ili ne vjeruje u sve ovo što su sve pobrojali. Takvi se klonite, nemojte biti s njima, nemojte se s njima društi, nemojte ih slušati. Znači se ju zemune makanu i bit će nagraži po onome što su jamerun, što su učinili, što su radili. Allah te barek vetala, znači ovdje obećaje je prijetnje, njegovo obećanje je istinito da će svi stradati oni koji budu sebi dozvolili ovu vrstu ilhada ili u Allahom te bare koje dao lijepim imenima ili znači u kosmičkim ajitima ili zakonodavnim ajitima. Mislim da vam je sada jasnije prošlo put. Međutim, večeras ako ovo da nastavljamo znači kazivati i prošlo predavanje bilo znači, možemo kazati malo i naporno jer se radilo pravilno, mnogo je dokaza znači, koji su se iznosili, dok večera sa kovoda bit će lakša tema, a to je, znači, koje je to najveličanstvenije i najveće Allaho te bare kvetala ime. Ibn Taymiye Rahimehullah, znači prije nego što otpočnemo sa govorima toga, trebamo kazati da ima mesela, pitanju šarijetu, znači između alima, učenjaka islama, da li se može tvrditi za određene kuranske ajete da su veličanstveni, da su jače i značenja, da su vrijedniji od drugih ajeta. Ili da li se može tvrditi da su određena Allahova Tebare Kvetala imena boljeg i jačijeg značenja, odnosno vrijednija od drugih Allahovi Tebare Kvetala imena. Ovo razilaženje je bilo poznato u prvim generacijama, kako Ibn Taymiye navodi u svojim fetvama. On kaže da su saglasni bili svi muslimani, prvi generacija Selefa od Ashaba da je bilo nepoznato znači komentarisati i pričati o tome svi su bili saglasni da to postoji znači da postoje ajeti koji su vredniji od drugih ajeta da postoje sure koji su vredniji od drugih sura da postoji Allaho Tebare Kvetala ime koje je najuzvišenije njegovo ime i postoje mnogi šarijalski tekstovi koji dokazuju znači tu tvrdnju Drugo, on navodi isto tako, da kaže na drugom mjestu tvrdnja oni koji kažu da je nemoguće smatrati da su neki ajeti vredniji od drugih sura od drugih sura ili znači lava te bareke vetala imena od drugih imena znači takva tvrdnja je neispravna i ne može se uzeti u obzir zašto zato što postoje danas znači mnogi oni koji imaju titule i koji su imali i prije titule znači uvažavali su islamskom umetu kao veliki učenjaci koji su ovo tvrdili znači da ne može se da se ne može onaj smatrati da su neke sure redni od drugi ajeti od drugi i da Allahu imena od drugi imena. Međutim, mnogi hadis poslanika sa seleme negiraju tu tvrdnju, odnosno potvrđuju govor Ibn Taymije, rahimahullah. Prije svega, hadis od Ubeja Ibn Kaba, rahimahullah, kada je došao jedne prilike kod poslanika sallallahu alihi veseleme, pa ga poslanik pita, znači njega, ja eba munzir, El tedri eju ajeti min kitabi Allahi make azam. Da li znaš Ebu Munzire, koji je ajet pri tebi, koji ti imaš od Allahovi ajeta, najuzvišeniji ajet? Allaho poslanika pita. Znači, jasno pitanje, poput nas danas, da li ti znaš koji je najvredniji ajet u Koranu? Tako pita poslanik sa Allahu alijih vasem, čisto na arabskom jeziku, koji je najveličanstveniji, najvredniji ajet u Koranu koji ti imaš ko sebe? Pa mu je, znači, on kazao, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa poslanik ponovo pita, o Ebu Mundira, da li znaš koji je Allahov ajed koji imaš pri sebi najveličanstveni, najjačijeg značenja? Pa mu je on, znači, tek posle toga kazao da je to Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum. Što znači? Ajetul kursi. Pa ga je poslanik sallahu alihi veselem udario po prsima i kaže čestitam ti na znanju Ebu Mozira. Čestitam mu je na znanju jer je znao da je najvredniji, najveličanstveniji ajet u Kur'anu, ajet u Kursi. Znači ste poslani sa sve čestita ashabu na njegovom znanju. Kako on spoznao? Kako je došao od toga? Znači da, zato što je znao i razmišljao o suštini toga ajeta. O čemu govori? A mi ćemo kazati poslije ako bude. Zatim drugi hadis poslanika sallahu alihi wasallame, a ovaj prvi znači je, vjerodostojen bilježi ga ima muslim, drugi prenosi ga imam Nesai, Ahmed Bejhek i Taberani i drugi, gdje kaže poslanik sallahu alihi wasallame, kada je upitan, koji je najver, najveličanstveni ajet u Kur'anu, pa je poslanik sallahu alihi vselem opet kazao ajetul kursi. Znači ovdje potvrđuje poslanik alihi sallatu vselem, odnosno odgovara na upit, dok u prvom znači, e, hadisu je upitao ashaba, ashab znači pogađa koji je to najveličanstveni ajet. Učenjaci kažu zbog čega je ajetul kursi najveličanstveni ajet u Kur'anu. Prije svega što sadrži i obuhvata znači, sve tri vrste tevhida i uluhije, i robu bije i Allahova lijepa imena i svojstva. Zašto? Zato što se u njemu spominju znači mnoga Allahova tebareke ta lijepa imena i savršena svojstva i što se tim istim ajetom negira znači bilo koji vid majkavosti u Allahovim tebareke ve ta'ala osobinama. Znači potvrđuje se da Allah subhanahu wa ta'ala ima najsavršenije osobine koje njemu subhanahu wa ta'ala dolikuju onako kako on to subhanahu wa ta'ala sebe opisao u Kur'anu. Zatim, prisvojna zamjenica koja se spominje u ajetul kursi. Učenjaci kažu 16 puta se spominje. I svih 16 puta se vraća na Allaha te barekvetala. I svaki put kada promisliš o njoj, na što ukazuje, ukazuje na veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala. Na njegov ta'zim, na njegovo veličanje. Što znači ponovo je stvar koja ukazuje zbog čega je najveličanstveniji taj ajet u Kur'anu. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu isto tako se prenosi priča da je poslanik sallahu alihi veselame skraću na kraju kazao tako mi onoga u čijoj ruci moj život. Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio suru niti u Tevratu, niti Inžiru, niti u Zaburu, niti u Furkanu, misli se na Kur'an, poput ove sure, poput ovih sedam ajeta misli se na suru Fatihu što jasno ukazuje da sura poput Fatihe nikada prije nije bila objavljena znači poput takve sure jačine i vrijednosti znači te sure niti znači u Tevratu niti u Inđiru niti u Zaburu, niti u Furkanu kompletnom što znači da je sura Fatiha najvrednija sura u Kur'anu tako da vidimo znači da je ova E, predaja dokaz da su neke sure vrednije od drugih i jače ih značenja, poput znači ovih prvih predaja koje smo naveli, da su određeni ajet jače ih značenja od drugih ajeta. Zatim od Ibn Abasa predaja da je poslanik Ali Salatu Vesalam sjedio društvu Žibrila Ali Salam pa su čuli znači škripu na nebesima znači škripu nebesa pa je podigao Žibril znači pogled prema nebu i kazao zaista su otvorila sada nebeska vrata koja nisu do sada nikada otvorena. I kad je sišao je melek, znači sa nebesa na Dunjaluk, koji nikad do tada nije silazio. I došao je, znači, tu kod poslanika sa sele i kazao se, i kazao je, znači, tom prilikom, obraduj o Muhammede, znači, obraduj o Muhammede, ali sratu vaselam, svoj ume sa dva svjetla, koja su ti data a nisu data nikome prije tebe. Nikom od priješnjeno vjesnika ova dva svjetla nisu data, kao što su data poslaniku Salselem, da obraduje svoj umet, svoje sjedbenike, pa je kazao da je to sura Fatiha i zadnji ajeti sure Bekare. Sura Fatiha i zadnji ajeti sure Bekare. I nije samo znači, da se završi hadis na tome, nego kaže poslanik Salselem, odnosno kada mu je došao taj melek i prenio, kaže upamti da nikada nećete proučiti harf iz te sure, iz zadnjih ajeta, znači sure Bekare, a da vam neće biti dato ono što tražite tim ajetima. Šta znači sura Fatiha Subhanallah? Kada razmisliš o značenju sure Fatihe i vidiš ovaj hadis koji je vjerodostojan, koji ti potvrđuje veliku nagradu, ono što tražiš od Allaha tom surom, da će te Allah te barek dati. I zadnji ajeti sure Bekare, oprost, magfiret, da te pomogne protiv neprijatelja. Znači da obožavaš samo Allaha, da ga zahvaljuješ, veličaš, slaviješ, da te ne uputi na put koji su zalutali, koji su izazvali srčbu. Sve to tražiš i doviš i surom Fatihom i za njim ajetima, znači sure Al-Bekare. I znači neće niko pružiti harf, a da mola te barek vetala iz tih ajeta neće dati ono značenje što obuhvata i sadrži ti ajeti. Zatim hadis poslanika sallahu alijek i vseleme kada je upitao ashaabe koji od vas u stanju da prouči svake noći trećinu Kur'ana. Pa je ashaabe bilo teško zapojmiti i shvatiti znači da postoji mogućnost i takva pa je poslanik alijek i kazao da sura znači ihlas kurhu allahu ahad odgovara trećini Kur'ana. I mi smo govorili u uvodnim predavanjima, govorili na tajmije, zašto je to u vrijednosti trećine, trećine Kur'ana. Što znači da ovdje jasno ukazuje na vrijednost sure i Fatihe i zadnji ajeta sure Bekare naspred drugi, a isto tako znači sama sura Kulhuvala odgovara kao trećina Kur'ana kao treć, trećina Kur'ana znači u vrijednosti. I postoje znači i mnogi drugi tekstovi iz Kur'ana i Sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a nam nije cilj znači da iznosimo znači više argumenata ovo što smo sumenili to je dovoljno da negiramo tvrdju oni koji kažu da nije moguće da postoje određene sure koje su rednije od drugi niti ajete od drugi niti Allaho te barek vetala imena od drugi što ćemo navesti od hadisa poslanika sa osele koji potvrđuju za Allaho te barek vetala imena e, postoje znači nekoliko hadisa u kojima poslanik Alisa tu vas nam ukazuje da zaista Allah Tebare Kvetala ima posebno ime. Možemo tako kazati. Posebno ime, odnosno najveličanstvenije, najbolje i najveće njegovo Subhanahu Ta'ala ime gdje kaže kada se Allah dozove takvim imenom, kada ga dozivaš takvim imenom, on će ti se odazvati i daće ti ono što tražiš, što tražiš od njega. Prvi hadis znači koji i od Enesa radijalu anhu da je kaže da je sjedio sa poslanikom sallallahu alihi vseleme a nekakav je čovjek kaže kvanjao pored njih međutim taj čovjek je izgovorio poznatu dovu gdje kaže Allahume inni jeseluke vijenna leke alhamd la ilaha ila enta almenanu badi'u samavati val ard ja zal dželali val ikram ja hayu ja kajum vidite koliko je znači u ovoj dovi spomenuo taj čovjek Allahovi tebareke vetara imena Znači, kazao je, Allahumme, gospodaru moj. Molim te, znači, bijene leke hamd. Jer ti, i zaista tebi prihvada, eh, pri, pri, eh, pripada potpuna zahvala. Zna od koga traži. Zna koga moli. Onoga kome pripada apsolutna zahvala. On, Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha ila ent. I nema istinskog božanstva koje se može doviti, prizivati i doviti mimo tebe, gospodar. I onda ga opisuje. El menanu bedi u samavati val ard. Zatim kaže ja zel dželali val ikram. Zatim kaže ja haju ja kajum. I sve su Allahu te bareke ve taala imena koja ćemo mi spomnjati šta znači. Zatim kaže posle toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je čuo, znači, leka da Allahe bi smila azam. Zaista je ovaj čovjek dovio Allaha ili prizivao Allaha sa njegovim uzvišenim imenom, sa njegovim najvećim imenom, sa njegovim najveličanstvenim imenom. I onda kaže poslanik, ele ziza du'ije bihi eđab, wa iza su'ile bihi a'pa. To je ono ime sa kojim kada se Allah doziva i priziva, da se odaziva takvom imenu. Znači, takvo je dovio. A kada se traži takvim imenom, Allah subhanahu wa ta'ala mu daje. I ovdje, znači, u ovom hadisu vidimo da je mnogo imena koje je poslanik sallahu alihi wasallam čuo tog čovjeka, potvrdio je ta, znači, imena i jedno ime, znači, posebno u, u nizu tih imena koje je, znači, opisao da je uzvišeno, odnosno najveličanstvenije ime. I ovu predaju, znači, bilježi nam, ona je, znači, ispravna še Albani kaže da je vjerodostojna. Druga predaja isto tako koja je bitna, gdje kaže poslanica Oseleme, kada je čuo čovjeka <clears throat> da dovi isto tako određenim Allahom i Tebare Kvetala imenima gdje kaže Allahume inni aseluke bi enneke ente Allah el ahadu samet el ladhi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuvan ahad pa je poslanik sallahu alihi vseleme kada je čuo to kazao lakad se'ele Allahe bi ismihil azam zaista je on sada tražio od Allaha njegovim najvećim imenom. Pa kaže, iza suhle bihi a'tava, iza du'ije bihi ajab, kada se traži nešto od njega, dadne mu, a kada se dovi, odazove se, znači Allah te bare kvetala na takvu dovu, kada se spomenu dovi to veliko veličanstveno ime. I ova isto tako, znači je predaje vjerodostojna, šeha Albani kaže da je sahih. Treća predaja koja isto tako znači, ukazuje da Allah Tebare Kvetala posjedje najveličanstvenije ime, odnosno ime koje je posebno među svim njegovim imenima jeste predaje da kaže da je čovjek učio u namazu, a opet poslanik sallahu alihi veselene potvrdio i kazao Allahume inni jeseluke bismikel ahadi samet gospodar moj, ja te molim i tražim imenom ahadi samet znači, el ahad jer si jedini esamet koji se utočište svakome, odnosno koji se odaziva svakom onome koji, koji ga prizove ili pozove. Ela zilem jeli dva nam jula, dva nam jekun lehu kufu van ahad, koji nije rodio, niti je rođen i nikomu ravan u tome nije. I ovo znači prenosi su svim tim hadisima. En tak fireli zunubi. I onda traži dovom, znači gdje kaje, gospodaru, prosti mi moje grijehe i opet Allah te bareke ta'ala opisuje sa dva velika imena gdje kaže inneke entel lafuru rahim a zaista si ti onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv pa kaže poslani sallahu alihi wasallam kad gufire lehu kad gufire lehu kad gufire lehu tri puta ponavio njemu je oprošteno njemu je oprošteno njemu je oprošteno Znači kada je zamolio ovim velikim imenima, ovakvom, znači jakom dovom, poslanik Salasalem je kazao njemu je oprošteno, njemu je oprošteno, njemu, njemu je oprošteno. I ova, znači, predaja je dobra, a bilježe Budavud, Nesa i Ahmed. Znači, može se uzeti kao dokaz. Ovo su, znači, ukratko najjače predaje koje spominju da Allah Tebare Kvetala posjeduje najuzvišenije ime. Znači, jaki dokaze. Međutim, šta su učenjaci kazali po pitanju ovih hadisa, odnosno po pitanju ove mesele ovoga pitanja, da li, da li znači, ima jedno određenje ili je grupa imena, šta su kazali? Prije svega, znači, postoje četiri velika, znači, mišljenja učenjaka, prvi koji kažu da se ne može kazati da Allah Đelešanu ima samo jedno ime, koje je veličanstveno i jakog značenja, nego da su sva njegova imena znači istog značenja. Drugi kažu postoji veličanstveno znači veliko ime, ali to je ime onoga trenutka kada roba snađe nedača pa on iz svog srca zavapi i počinje dozivati gospodaru izbavi, smiluj se. Znači, onaj detalj, svi smo mi, znači, svjedoci takvih situacija, kada se prepustiš i počinješ Allaha te barek i vetara doviti i prizivati, i Allah Đelešanu se odazove. Ima li nekom među nama da kaže da mu se nikad nije odazove? Svaki od nas može da bezbroj, znači mnogo puta spomene situacije da mu Allah Đelešanu uslušao dobro. Šta si traži? Znači, toliko ima žetaja da spominje svoga života samo kada bi se malo vratio, znači koliko se puta alate bare koje tada odazvao. To je znači drugo. Treće gdje kažu, postoji najveće Allaho te bare kvetala ime, ali ga je Allah Đelešanu učinio skrivenim. Treba da se trudiš, da doviš, da tražiš, da tragaš da bi došao do te spoznaje. I četvrto mišljenje koje je najispravnije, da ono postoji, međutim su se razašli u određivanju tog imena. Koje je to ime? E, svi, znači, akvali koji se spominju govori, imaju određene dokaze. Mi ćemo spomenuti najpoznatije, znači, govore učenjaka. Zašto? Zato što oni imaju najjače dokaze. Ostale nećemo. Jer imam Ševkani, Rahimahullah, kaže da postoji preko 40 govora učenjaka koji su pokušali da preciziraju Allahovo Tebare koje je tada najveličanstvenije ime. Znači, različno se, 40 govora postoji. A Imam Sujuti Rahimahullah je napisao posebnu knjigu gdje je sakupio sve te akvale, sve, sve te govore učenjaka, pobrojao i znači naveo šta misli, ko misli, šta je dokaz tome. Mi nećemo to pobrajati niti nabrajati zato što za većinu ti ne postoji znači vjerodostojan dokaz nego ćemo uzeti znači najpoznatije najjače najjače znači govore šta su kazao prije svega prvi govor koji zastupa najveći dio učenjaka to je da je najveći najveličanstveniji Allahu te barek vetala ime ime Allah to je najveći najveličanstveniji ime zašto zato što kažu da ovo ime posjeduje znači posebne, specifične znači osobine i svojstva koja je posjeduje nijedno drugo ime znači kao što posjeduje ovo ime koje su to stvari to je pokušao Fahrudin Razi da dokući u nje, znači, njega podržava znači, Lema Sunata po pitanju znači, ovog govora gdje kaže, znači od prvi posebni stvari koji ukazuju da nije poznato u islamu, niti prije islama, da je neko sebe nazvao imenom Allah. Niko. Niti u islamu, niti prije islama. Znači u džahilijetu je nepoznato da je neko nazvao sebe Allah, niti da je nazvao lažno božanstvo imenom Allah. Čak mušici Meke su potvrđivali i ostavljali ovo ime samo za Allah gospodara svjetova, mm -hmm gdje Allah Žešanu kaže وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ Kada je upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, mušici, znači Meki odgovaraju i odgovorit će Allah. Neće reći Lat, Uza ili neko drugo, znači ime od lažnih božanstava koje su imali, nego će to pripisati gospodaru, gospodaru svjetova. Kul ilhamdulillah, bel ekferuhum la ja'lemun, a ti reci hvala gospodaru svjetova, ali većina njih ne zna. U drugom, znači, u drugom ajetu suri Merije Malata Baraka Vatala kaže Hele ta'lemu lehu semija. Da li ti je poznato da se je neko nazvao takvim imenom? Allah. Pita. Da li ima iko da odgovori da je neko sebe nazvao tim imenom? Nikom. Znači, nema, ne postoje neko da se nazvao znači imenom Allah što ukazuje, znači ovo je prva osobina ili prvo, znači e, stvar koja ukazuje da je najuzvišeniji, najveličanstveniji Allahova Tebare Kvetala ima Allah. Druga stvar koju oni dokazuju ova grupa učenjaka jeste da sva imena kojima se gospodar svjeto opisao u Kur'anu i u sunetu poslanika sallahu alijih i vasalem se pripisuju imenu Allah. Kako? Kako? Jer Allah Želešanu kaže وَلِلَّهِ لَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدُعُوهُ بِهَا Zaista Allah Želešanu ima najljepša imena, pa ga vi dozivajte njima. Razumijete? Znači, Allah ima najljepša imena, pa ga dozivajte njima. Znači, imenu Allah je pripisao i dodao sva druga imena. Što znači da je njega u zikru, u spominjanju, izdvojio. Tako da je ono najpoznatije i najjačijih značenja. Zato se ne, zato kada hoćeš da kažeš Allahova imena, znači Allahova imena su Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Rahim, Malik, Malik, Malik, Al-Qahar i tako. Allahova imena ili od Allahova imena su Al-Aziz, Al-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghafar i slično. A nigdje se ne kaže Allah uh, El Gafur, njegova su imena Allah. Znači, nigdje niješ naći, nijednoj knjize, niti govoru, znači, bilo kakvog Alima Šeha koji je pisao i govorio o tome, da kaže El Gafur, znači, njegovo ime Allah. Ili njegove imena su El Allah. Znači, Allah da se spomeni El Ilah. Ne nego se imena pripisuju, znači, imenu Allah. U drugom ajetu gdje Allah Žešan kaže Uridu Allahe avidu Rahman Reci dozivajte Allah ili dozivajte milostivi. Kako god da zovete i dozivate njegova sumena najljepša, nama je dokaz ovaj prvi dio ajeta. Ovdje znači ova Đelšanu izdvaja od svih imena dva imena. I zato su neki učenjaci kazali i tvrde da je od da je najveličanstveni, najveći ime Rahman. Zbog ovog ajeta. Međutim, kakav je odgovor takvima? Ovdje Allah kaže Kulidu Allah reci dozivajte Allaha ili dozivajte milostivi što znači da je prvo spomenuo koje ime Allah pa kažu da je jačeg značenja odnosno da je onaj takvo samo znači ovdje dodavanje da se spomene kao prvo ime da je vrijednije jače značenje od Rahman jer je on došao tek poslije toga Drugu stvar koju on dokazuje da je opet znači ovo ime daleko jačeg značenja što Ar-Rahman ukazuje na Allahovu milost, isključivo na milost. Ne ukazuje neke druge osobine, nego na milost. Znači ne obuhvata niti sadrže osobinu moći, snage, gordosti, znači i slični osobina. Dok kada se kaže ime Allah, automatski sve to obuhvata. Se razumijem? Dok Ar-Rahman, kada se spomene, misli se samo na milost da je on taj koji posjeduje znači milost. To je znači treća stvar. Četvrta stvar koja ukazuje znači da je Allah to posebno ime u arapskom jeziku kada se doziva gospodar svjetova kad hoće kažeš o Allahu o milostivi samilosni kažeš ja rahmanu ja rahimu ja gafaru ja kerimu, razumijete, gubite šta određeni član, ne kažete ona ja el kerimu, to je neispravno i ne može znači tako se kazati. I to je, znači, sa svim Allahom i Tebare Kvetala imenima, kada dođe ovdje do dozivanje, da dozivaš Allah, gubi se određeni član. A kada Allah je članu se doziva, onda ne može drugačije kazati osim ja Allah. Ostaje određeni član što kažu da je ovo jedan od dokaza koji ukazuje da je najveličanstvenije Allahu te barek ve taala ime Allah. Zatim je od naših šeha Abdurazak spominje i druge osobine zbog kojeg je ovo Allahu te barek ve taala najuzvišenije ime. Prije svega što se spominje najviše u Kur'anu. Kaže da se spominje više od 2200 puta. A mi ćemo svako ime kada budemo radili spomnjati koliko se spominje u Kur'anu. Ovo je 2000 puta, više od toga. Zatim da Allah Tebare Kvetala otpočeo 33 ajeta u svojoj plemenitoj knjizi sa ovim imenom. Allah, što nije znači slučaj sa bilo kojim drugim imenom od njegovih velikih i lijepih imena. Zatim što nećete naći ni jednu dovu koju vam dovite Allah subhanahu wa ta'ala, a da se ne spominje ovo ime. Pogledajte namaz. Kad stupate u namaz, sa kojim imenom odpočinjete namaz? Kad idete na ruku, koje ime spominjete? Kad se vraćate sa ruku, ako... kad idete na sežu, sa sežde, kad učite, onaj, utječete sa laute bareke vetala od propitog šeha, sve se spominje. Kad ulaziš u kuću, izlaziš iz kuće, učiš dove u kojima se spominje ovo veliko ime, odnosno tražiš zaštu od Allah ovim njegovim velikim, velikim imenom. To je što se tiče znači, prvog govora, koji kažemo da ga zastupa najveći dio učenjaka i on se prenosi od Ibn Abasa da je smatrao znači e, da je najveće Allaho te bare kvetala ime ime Allah drugi govor jeste gdje kažu da je najveće ime Allaha subhanahu wa ta'ala el hayyul qayyum el hayyul qayyum živi vječni da su to znači vi, vi možete znači da već primijetite da se spominju dva imena zato E, Šankit, jedan veliki šeho u knjizi Fethulillah spominje spominje, znači govori da č, e, nije čudno da se smatra da je najuzvišenije, najveće Allahov Tebare Kvetala ime grupa ili zbir nekih određeni Allahov Tebare Kvetala imena. Znači, jedan broj Allahov imena da to čini jedno ime. Znači, zato što u hadisu kada je dovio Allah njegovim velikim imenom, a on je u stvari dobio sa više imena, jel? I zato ćete vidjeti ovi učinjaci sada ovaj, spominju više imena, da je to Allahove najveće ime. Više imena, imena obuhvata. Ali isto tako kaže, znači, on isti, znači, Šankiti govori, ali isto nije isključivo da, da je to jedno Allahove te bare kvetara ime. I on kaže da je to, znači, bliže jačeg e, e, jači dokaz ima da je to jedno Allahu te bare kvetala ime i on odabira da je to ime Allah I onda ovdje ima jedna e, znači, diskusija između prvi i drugi, kada jedin tvrde jedno, drugi drugo, kažu, ako je to Allah, te bare pol onih koji negiraju da je to Allah. Jer kaže, jes, sve što ste pobrojali do ovih argumenta, to ukazuje na posebnost, veliku deređu, znači tog imena, ali nijukom slučaju nije dokaz da je to najodabranije, odnosno to skriveno Allah, te bare kvetala ime, zbog čega kažu danas mnogi dove Allah, te bare kvetala tim imenom, ali im dove nisu kabuli. Jel? Znači, gotovo nema insana da Allaha ne moli ovim imenom, ali mu dova nije kabul. I mi smo svjedoci. Koliko puta doviš, ovdje se nadazim. Zašto? Ali on odgovara, što ti ti odgovara, kaže, to nije razlog, opet, da to nije najuzvišenije i najodobranije Allahovo ime, zbog čega? Jer, kaže, osoba koja dovi, Allah mu se ne odaziva, on kaže, treba da pogleda u svoje stanje, u svoj hal, šta je to od postupaka i dijela koja ima pri sebi, koja narušavaju šartove, uslove dove. Poput kidanje rodbinskih veza. Ne obilaziš familiju, ne imaš odnos ima, kidanje rodbinskih veza je stvar od da ti dova ne bude kabul habibi. Ili ne obraćaš pažnju na jelo, na ishranu, na hranu, jedeš haram, kupuješ haram, bavi se trgovinom koja je haram. Znači, i ulaz i izlaz su ti haram, pa kako da ovaj bude kabul? Oblačiš odjeću koja ti je sumnjivog porijekla, koja je na haram način stečeno, i sa njom se, znači, ogrniješ i zagrniješ, i kažeš, Bože, oprosti, smiluj se. A poslanik opisuje takvog, kaže, kako da se takvom da zove Allah Đelšanu? Treba, znači, pasti na izranu, na odjeću, na, oblačenje, na rodbinske veze, na sve stvari koje su uslovi za doba bude primjer, pa da se onda nadaš kod Allah, te bare kvetala će doba biti kabul kojom dovišu. Tako da on odgovara, znači, toj grupi učenjaka na takav način koji je, znači, onaj prihvatljiv i nije, znači, za zaobići, odnosno ostati po strani. Znači, ova druga grupa učenjaka smatra da je najodabranije i najveća Allah, te bare kvetala ime El Hayyub, El Hayyub, živi i vječi. Zbog čega? Zbog hadisa, gdje kaže poslanik sallahu alihi vseleme najveće Allahovo tebare kvetala ime se nalazi u tri sure sura znači Bekara, sura Al Imran i sura Paha prenosila cebu u mame radi Allahanu u njega kasim prenosi kažu trudio sam se da dosegnem da onaj, dokućim koje je to Allahovo tebare kvetala ime Pa kaže, znači, nazav kog hadisa koji on prenosi njegov govor i vidio sam da je to, znači, el hayu el qayyum, živi vječin. Od poznati učenjaka koji podržavaju, znači, ovo mišljenje jeste poznati, znači, e, Ibn Qayyim Rahimahullah, Ibn Taymiyyah Rahimahullah, oni tvrde da je najuzvišeniji Allahu Tebareke Vatala ime El Hayyul Qayyum, Jer kaže Ibn Taymiyyah u svojim fetvama najveličanstveni ajet u Kur'anu je Allahu la ilaha illa huwa al znači al hayyul qayyum. Najveličanstveni ajet sadrži najveličanstvenije ime, a to je Al-Hayyul Qayyum. To mu je dokaz. Znači vidimo znači da oni smatraju dva imena jednim imenom koje je posebno posebno znači kod Allaha te barek Treći govor jeste da je najveće ime Allaha subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Hayju, Al-Qayum. Ima i dokaz. Znači ovaj prvi dokaz, hadis poslanika sallahu alihi wasallam, za koji šeha Albani kada je vjerodostojan, Ibn Mađer ga bilježi. I ovaj drugi govor učenjaka isto tako znači dokaz govor poslanika sallahu alihi veselem da je kazao da se najveće Allahove tebare kvetala ime nalazi u dva ajeta. Pa je proučio, znači ajde kaže va ilahukum ilahum vahid la ilaha ilahu arrahmanurrahim. Vaš Bog je jedan Bog. I onda kaže da je on huwa rahmanu rahim, da je on milostivi i samilosni i to znači oni uzmaju dokaz iz ovog ajeta ovaj zadnji dio. Ar-Rahman, Ar-Rahim. I drugi ajde kaže Allah tabarek wa ta'ala sura Al-Imran, Elif, La, Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Znači, uzeli su završetke prvog i drugog ajeta, u prvom znači dokaza Ar-Rahman, Ar-Rahim, a u drugom Al-Hayyul Qayyum alaihi sallam rahmatullahi. I znači ovaj hadis isto tako šeha Bani kaže da je vjerodostojan. Četvrti govor da kažu da je najveća Allahov Tebare Kvetala ime Badiju Samavati Val Ard Zul Dželari Vali Kram. Znači dva imena. Badiju Samavati Val Ard Zul Dželari Vali Kram. Zbog čega? Ispo, isto znači zbog predaje od jednog dobrog čovjeka pobožnog, znači čovjeka iz naroda koji je živio u taju, za koje kažu da je dobar, da je bio pobožan. Da je molio Allaha subhanahu wa ta'ala, znači njegovo je ime Esirija ibn Jahja, da je on bio znači od pobožnih ljudi i da je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala riječima Allahu dragi, poduči me koje je tvoje najveće ime. Pa kaže, jedan dan je izašao i pogledao, znači vidio je na nebesima bediju, znači ja bediju samavati valat, ja za uđelani orikam, da je ispisan. Pa je, kaže, shvatio da je to njegovo najveće tebare kao tada ima. Međutim, ovo se ne može uzeti kao dokaz. Zato što nije došlo u tekstu šarijeta, nije došlo u tekstu, znači, Kur'ana i Suneta, mada učinjaci puno, znači, spominju ovaj govor, ali on ne može biti dokaz. Znači, ovo, zašto? Zato što takvi, takvi postupci kad bi se dozvolili, mogao bi svako, znači, od pobožnih ljudi koji misli da je vlija ili, znači, ima zaista e, iskrene postupke, obožava late barke od tela onako kako treba, pa mu se prikaže, ukaže i onda bi se otvorila vrata do davanju Allahu te bareke vetala vjeru i da se oduzima ono što nije od nje znači što ne priliči, ne priliči vjeru peti govor koji ima dokaz da je najveće Allahu te bareke vetala ime ja za Uđelali velikram, podnosno za Uđelali velikram. Da je to najveće Allaho Tebare Kvetala ime. Zbog predaje od Muaza ibn Džebela, da je poslanik sallallahu alihi vseleme čuo čovjeka kako izgovara ja za Uđelali velikram, pa mu je zatim poslanik sallallahu alihi vseleme rekao dovi tvoja se dova znači prima. Jer tvoja dova je uslišana. Nastavi znači. Uči, jer je spomenuo znači Allahu te barek ve taala ovo posebno ime. Pa mu je poslanik Alisa to sam kazao, znači uči, tvoja se dova prima i ovaj hadis je dobar, a bilježi ga Ahmed Taberani Tirmizi, znači koji kaže da hadis Hasan. Ovog su mišljenja, znači, od poznati mu fesira, onaj, mu fesire taberi u komentaru bilježi govor Mujahida, da je on tvrdio, znači, da je najveličanstvenije poznati muđahid, znači, kad čitate Ibn Kesir, to imate govor muđahida, onaj komentatora, da je on tvrdio, znači, da je najveličanstvenije, odnosno najveće Allahove Tebare Kvetala ime, Dul Dželali Vali Kram. Čak neki učinjaci spominju da ovo ime obuhvata, znači, sva Allahove Tebare Kvetala osobine. Znači, obuhvata sve Allahove Tebare Kvetala osobine i zato ga smatraju kao najveličanstvenijim Allahu te bareke ve taala imenom. Šesti govor da je Allahu te bareke ve taala ime ono koje je spomenuto u hadisu na početku. Znači, el menanu badi u samavati vel ardi ja zel dželali vel ikram ja haju ja kajum. Znači, ovo se spominje u hadisu koje smo navjeli na početku i kao ko bude Allah te barek ve tala dozvao i prizvao ovim hadisom poput ovoga čovjeka, on je već, znači, dozvao Allah subhanahu wa ta'ala sa naj, najuzvišenijim, odnosno najodobranijim njegovim Tabare Kvetala imenom. I sedmi govor koji ćemo spomenuti, a to je dova Zununa, Junus alaih salatu wasalam. Kako? Poslanik alaih salatu wasalam, kada je govorio o toj dovi, kaže, neće nikada čovjek muslimi, musliman dozvati Allaha subhanahu wa ta'ala ovom dovom, a da se Allah neće odazvati. Koja je to bila dova njegova? La ilaha ila ente subhanek inni kuntu minal zalimin. Nema istinsko božanstvo osim tebe, Allahu. Nek si uzvišen i slavljen, zaista sam ja prema sebi učinio nepravdu. Ko dozove i ko, znači, se obrate Allah subhanahu wa ta'ala ovom dovom, Allah subhanahu wa ta'ala će mu se odazvati. Zato onaj poznatim Nebi Hatim Rahimahullah spominje i bilježi predaju da je upitan Hasan al-Basri koje je to najuzvišenije Allahovo Tebare Kvetala ime pa je kazao za naučiš Kur'an zar nisi pročitao znači govor Zununa i onda je kazao La ilaha ila ent subhanek inni kuntu minel valimin Ovo je znači sedam govora koje smo mi odabrali, a spomenuli smo znači da ima 40 kako naš Elkani spominje, smatrajući da su ovoj govori koji imaju najjačije dokaze. S tim da mi nećemo zanemariti ostali, kada onoga trenutka kada budemo obrađivali neko da lovi te bare kvetala imena, pa ćemo spomenuti znači i te učenjake koji su smatrali to ime, da je znači od e, da je to ime znači najveličanstvenije, najdobranije Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala imenu. Toliko za večeras. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da se okoristimo, da nas uči od onih koji će ga dozvati onim velikim imenom, a on da se odazove našim dovama, našim željama, našim potrebama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u čitavom svijetu, da ujedini naše safove u Bosni i Hercegovini, da ujedini safove muslimana, da naša srca učvrsti u pokornosti njemu, da nas izvede sa ovoga dunjaluka, da je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan s nama, doprosti nama, našim roditeljima, da izliječi sve muslimane u čitavom svijetu. Subhanak Allahumma hamdika, ashradu ila ilaha ila enta slajfirka, tu boljeki, zakon Allah, hajra.